а каюр тримався ще трохи лівіше, бо собаки розколошканим снігом не пішли б. Коли Булат наблизився до іскіноса, той заохотливо кивнув на дугу. Беріться, сер. Сніг сьогодні погана, погана дуже. Булат взявся рукою за дюралеву трубку, і каюр пронизливо крикнув Уїт, туїт. Булат ніколи не чіплявся раніше, ніж його запрошував каюр. Лужа сьогодні погана і марти погана. Сніг і справді втратив свою найголовнішу властивість лижі човгали, як по піску. А собаки? спитав Булат. Собаки багато. Каюр задоволено реготнув. Собаки дванадцять на два нарт. Нарт порожній. Не бійтеся за мої собаки, сер. Ватаг хотів наздогнати крайнього лижника. Це давало право собакам на короткий привал. Та цього разу і останній лижник, і вся валка помітно уповільнили рух. Коли каюр знову притримав запряг, Булат зійшов з лижні і глянув уперед. Люди рухалися якось нервово і невпевнено лижі деренчали і розбігалися в них з-під ніг. І доки Булат намагався збагнути причину цієї знервованості, Каюр сказав Голий крига, сир. Лижам крига погано, і собакам теж. Може, тріщина, сир. Булат здвигнув плечима і вирішив довідатися, що там таке. Спитайте начальник. гукнув услід йому каюр чи собака не треба. Майже всі лижники сиділи на снігу. Тривалий денний перехід висотав їхні сили. Матрос обминув не дуже довгу валку і наблизився до оранжевого тягача, який тихо муркотів обпушеним памороззю радіатором. Біля керма сидів дрібненький водій механік Мілтон Брус а поряд з ним його колега Патрік Лоу, високий під стелю і товстий. Чому спинилися? спитав Булат. Дрібнотілий англієць лише сердито скрився. Зате здоровенний канадець Пат Лоу охоче пояснив Затримка, сер. Містер Марш та містер Баллон перевіряють дорогу. Б'юсь об заклад, що з літака попередили остерігатись тріщин. Подивіться он туди трохи лівіше. Булат матрос хотів був рушити в той бік, де начальник експедиції разом з норвежцем та канадкою випробовували трасу. Але над'їхав Жак Антуан Мерсьє. Не рекомендую туди ходити. Шеф наказав усім лишатися на місцях. Він сьогодні здатний гримати мосьє матрос. Там жінка, сказав Булат. Жак Антуан лише засміявся. Шермос є. Я вже сьогодні мав нагоду виявити галантність. Не рекомендую вам. Його «р» деренчало десь аж у горлянці, і англійською мовою молодий француз розмовляв у ніс, наче хворий на нежить. Ярдів за сто попереду, ті троє і досі випробовували шлях. Було б і справді дурістю влізти в пастку і позбутися останнього візела. Молодий норвежець і канадка Кетрін Уілсон тримали мотузок, а шеф експедиції, прив'язавшись, гуцався на низенькому сніговому горбку. Нарешті він махнув рукою і візел рушив до них. Булат матрос таки наздогнав шефа. Професоре Марш. Чи не пустити спершу собачий запряг? Так радить каюр. Усе в порядку, сер, трохи здивовано, але з чемною наполегливістю відповів той. Можете спокійно лишатися на своєму місці. Матрос дійшов до тріщини і глянув за край. Провалля вигравало зеленню криги, яка десь ярдів за двадцять тонула в таємничій чорноті, аж у горлі ставало нудно. Сніговий перемет над прірвою.